Hello po Sir Red. Nais ko lamang ibahagi ang aking karanasan. Pagpasensya na lamang po ng inyong mga tigapakinig kung medyo magulo ang aking pagkakasalaysay. Basta't ito po ay nangyari noong 2013 sa bahay ng lolo't lola ko. Magandang araw sa inyo Sir Red. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Ged. Kayo po talaga na pili kong padalhan. Ay, nakakakilig. Umpisa-umpisa, <laughs> no? Kayo po talaga na pili kong padalhan ng karanasan dahil paborito ko po kayo at kahit po kasi horror stories yung hatid ninyo ay nakaka-relax ang inyong boses. Nax! Ay! <laughs> Hello po, ako po si Junar. Yun po talaga name niya, hindi Jonar ha, Junar. Uh, last week po kasi ay nagpunta ako sa isang kilalang travel spot or destination sa Batangas. Madaming beses na rin naman ako nakarating dito sa Red at karamihan ng pagbisita ko dito ay isang araw lang or overnight. So ito pong karanasan kong ito ay nangyari po doon sa tourist spot na iyon. Yo, yo, yo! SHS <laughs> para po siyempre mabigyan ng daan ang mga kwento ni na Kimberly, si Ged Ged ba or Jed? Kasi G- G-H-E-D eh. O siguro Ged na yon, My Ged. <laughs> At saka si Junar, ang ating matutong matutunghayan at mapapakinggan siyempre sa ating subscriber, si Lakbot Stories segment sa araw na ito. Maulan man o maaraw, maraming salamat dahil naparirito ka na naman sa ating channel. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Pero bago po ang first story na mula po kay Kimberly, ito muna patiktik kina Nikki. Ito po yung mga laging present sa Hilakbot 24-7 na nai-screenshot po ng admin natin, si Norily Odarbe uh, habang nakikinig po ako ng HTV 247 ng mag-isa, uh, sabi niya, Sir Red, may naririnig po ako na parang tao sa taas, second floor ng bahay po namin. Pero naalala ko lang po yung kwento ninyo tungkol doon sa second floor. <laughs> Tuma ito. <laughs> Nasa isip nyo lang yan o kaya kakahilakbot 24-7 nyo kasi yan. At uh, bakit takot ang beshi ko? <laughs> Ito si Alex TV mula po sa Cagayan de Oro. Kasabay ng ulan, perfect po talaga makinig ng horror stories. Sina Efren Feliciano Jr., si Ash Boy Bad Trip, si Lynn Vivas, Anime Girl at si Dusk Dawn mula sa Facebook po natin. Pag pinakikingan ko po lagi yung Madre Martina habang on duty 12 hours. Sarap pakinggan kahit paulit-ulit ko na pong napakinggan yung kwento. Salamat! Thank you! Lalo na po sa mga palagi po na nakatutok sa atin. Hindi lang sila po 24-7 kundi ito yung binabalikan yung mga series natin. Kung hindi ako nagkakamali, nung nakaraang July, na i-full episode na natin yung Death Arts which is a crossover po ng Toxic Cristo at saka yung isa pang kwento ni Six Tokage which is or oh, which was featured sa ating uh, Holy Week o Holy Week special and then Mateo Lloron ata, di ba, para, kung hindi ako nagkakamali, na i full episode na rin natin nung August, ay nung, nung July at uh, sana napakikinggan din ninyo yung ibang mga full episode lalo na yung Mary Cherry Chua once again yung version po ng Viva Films ay hindi po yung novel version na pinalabas natin dito na isinulat ni, An- ni, ni Sir Angel Portea ayan at ganoon na rin sa talagang uh, maraming salamat dahil natutuwa din po kami dito ni Sir uh, ah, G.Y. Jones sa inyong pagtangkilik sa full episode ng Ang Batang Ipinanganak sa Haunted House. Okay? So yun po, dapat niyo pakinggan palagi itong mga ito. Anyway, first story, sana po'y nandito na po ang lahat. Talagang hinabaan ko ang aking intro para makarating po yung iba. Ilan man tayong piraso dyan sa ating live streaming. Maraming salamat. Isang yo yo yo para sa inyong lahat. Si Kimberly at ang kanyang karanasan sa bahay ng kanyang lolo't lola noong 2013 ang kanyang ikikwento. At sabi niya, nasa isang compound lang po kasi yung bahay ng pamilya ko at ng lolo at lola namin. Kung maalala po ninyo yung white lady na nakita nung kalaro ng kapatid ko sa hagda ng bahay ni na Lola at dumiretso raw po sa... Ah, okay. So kung yung natatandaan guys, ito yung sinasabi niya, yung bigla pumunta dun sa ano, bahay daw nila na nakita. Okay, so siguro solid ka dito, alam niyo na yan. Hindi ko na i-explain, hindi ko na i-replay. Sabi niya, nung time na iyon, yung isa kong pinsan po kasi ay nabuntis ng kanyang boyfriend ngunit ayaw tanggapin ng kanyang magulang kaya ang sabi ng lola namin ay doon na lamang daw muna siya maglagi sa bahay nila lola. Basta't ang importante ay meron daw pong mag-aalaga sa kanya tutal may kasambahay naman daw sila. Isang gabi, sinamahan ko pong matulog yung pinsan ko doon sa kabilang kwarto kung saan ito yung naging kwarto niya pansamantala. Malalim na po yung gabi nun nang may bigla po akong naramdaman sa aking paanan na parang hinihingal. Pagdilat ko po Sir Red, nakita ko yung kasambahay ni Lola na pawis at hinihingal habang nagpapaypay kahit nakatutok sa, nakatutok sa kanya yung electric fan. Yun nga po, Nagising na rin yung pinsan ko at tinanong kung anong nangyari kasi doon po siya natutulog sa may sala sa labas lang ng kwarto namin. Pagkita ko, yung higaan niya ay nasa ibaba na ng higaan namin. Ang sabi po niya na nagginip daw po siya at doon sa panaginip niya ay hinahabol daw siya ng aswang tapos nung nahawakan na raw po yung braso niya ay nagpupumiglas daw po siya at sumisigaw ng Aswang! Aswang! At doon na raw po nagising yung kasambahay at hinatak dali-dali yung higaan niya papasok sa kwarto. Sabi naman ng pinsan ko, kapag daw po nananaginip ka na hinahabol ka, ibig sabihin ay may tinatakasan kang problema. Pero ayon naman po doon kay ate na kasambahay ni Lola wala naman daw po siyang tinatakbuhan na problema. Isa pa, palaisipan sa kanya yung duster ng lola namin na nakasampay doon sa bintana. Yun daw po kasi yung suot ng aswang sa kanyang panaginip. Hindi po namin gaano inintindi yon dahil baka nga po may problema lamang siya na pinagdaraanan kaya napagdesisyonan na lamang po namin, paano ulit? <laughs> Nabulol na namin. Napagdesisyon na lamang po namin na matulog na. Maraming maraming salamat sa kwentong ibinahagi po dito ni Kimberly. Actually may karugtong ito kung ano pang nangyari sa kanila. Um, yun ang inyong abangan dahil kukumpletuhin natin to sa isang episode dito po yan sa HTV or sa Sindak. Maraming salamat dahil aabangan mo na naman ang kwentong ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Kung nyo matatandaan uh, guys, may nabanggit na rin tayo talaga na mga, alam niyo yung mga nagdi-dream interpret tayo dito noon. Kung nyo pong matatandaan tungkol sa mga hinahabol, di ba sabi ko nga sa inyo paminsan kung halimaw o kaya nakakatakot na nila, nila lang ang humahabol sa'yo. Yung parang ikakampay mo lang sa panaginip mo yung iyong alam mo yon yung kamay mo tapos bigla ka nang lilipad. Di ba may sigurado naman meron at meron nakaranas niyan. Pero totoo yung ito naniniwala ako doon sa sinasabi na kapag meron ka nga daw na parang tinatakbuhan or hinahabol ka na kung sino sa panaginip mo meron ka talagang uh, iniiwasan, meron kang ini-skip na chapter ng buhay mo na ayaw mo nang balikan or ito nga yung sinasabi na meron kang tinatakasan. Sabi nga nung kamag- sabi nga nung kasambahay niyo wala naman daw so hayaan na lamang natin sa kanya. Baka kasi pwede nating maikonekta na nananaginip siya ng ganun o nanaginip siya dahil alam niya na merong buntis diyan sa bahay ninyo at alam naman natin buntis, inaaswang, uh, sana nga ano malaman natin na kahit papano walang nangyari sa bata or kahit papano eh, ano na siya ngayon, malaki na yung anak po ng pinsan ni Kimberly. Okay, so maraming maraming salamat sa pag uh, syempre pag-send ng kwento nyo sa amin at ganoon na rin sa pag-purchase ng kape ni Lola Trinidad sa HTV merch sa Shopee. Nako may steep coffee po tayo and uh, meron pa rin pong stocks ang kape ni Lola Trinidad, yung corn and mangosteen coffee po yun. So itry nyo na rin po yun, mas healthy talaga yung mga coffee, yung mga kape ni Lola Trinidad, mang flavor ang pipiliin mo dahil talaga all natural, hindi dumaan sa proseso talaga na nilagyan ng kung ano-ano mga kemikal. Basta yun yun, mula sa coffee beans, dinuro, grind, tapos yan na yan. Ginawa ng drip coffee, ginawa na po natin na steep coffee, yung ibinababad na parang tsaa. At ganun mas madali po itong i-prepare at mas gusto ko ito, itong steep coffee kaya try nyo na po. na sa pulang pakete po yan. Like nyo na rin ang Facebook page ng Kape ni Lola Trinidad para makita nyo yung mga iba pang mga available na mga coffee flavors at stocks na meron tayo. HTV shirt, meron din tayo sa HTV merch. Maraming salamat kay Brother Jupiter Toledo dahil isa rin siya sa mga nag-purchase noon ng HTV shirt, pati yung face mask at yung uh, mag-ama ni Misha Sudario. Ayan ang Sudario family, maraming salamat. At kung sakali may nakikinig sa atin na kamakailan lang nag-purchase ng kape ni Lola Trinidad from Laguna, Ilocos, Sultan Kudarat. Hindi ko na po matandaan yung names nila pero maraming salamat dahil nagiging kaisa kayo sa advocacy na ipinupush po nitong ating channel. Okay? Anyway, second story naman po mula kay Ged. At ito na daw po ang kanyang uh, karanasan na nangyari lang nitong Mayo at totoo pong nangyari ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Sa katunayan po, Sir Red, nanginginig po ako habang tinatype ang story kong ito. Nagsimula po ito ilang linggo lang ang nakararaan at nung nag-post ako sa Facebook, hindi ko na rin po babanggitin yung mismong post para na rin po sa katahimikan ko. Pagka-post ko nga po noon, eh, meron po kasing nag-comment na hindi ko nagustuhan. So medyo uminit ang dugo ko noon at dahil nga kabataan ako, eh medyo magagalit, magagalitin at natampalasan daw siya. Yung comment nga po niya ay talaga nakakahiya at ang bastos. Nag-send pa po siya ng private message sa akin at galit na galit ako sa kanya pero sinubukan ko pa rin magtanong sa kanya kung bakit niya ito ginawa. Mayabang siyang sumagot at sinabi sa akin na tigilan sinabi sa akin na tigilan ko siya at kung hindi ay magsisisi ako. Sinabi pa niya sa akin na ako raw ang nagtutulak sa kanya na gumawa ng masama. Siyempre sinakyan ko lang yung sinasabi niyang yon. Pinipilit ko namang maging maintindihin o maunawain pero nakakainis talaga lalo na po na sobrang ikli lang talaga ng pasensya ko. Patuloy kaming nagtalo at syempre uminit yung usapan. Hindi ko nababanggitin yung full details dahil sigurado akong nakikinig siya sa inyo at parang ewan nga din po basta yun na yun. <laughs> so hanggang tinawag na niya akong ineng. Nagulat po ako dahil bakit niya ginawa yun. Napaisip tuloy ako kung babae ba siya lalo sabi niya, lalo akong nag-init dahil kababaing tao ay bastos. Hanggang sa nakaramdam po ako na parang sa mismong oras na yon ay nakatulog ako. Ang hirap pong ipaliwanag pero alam ko nagising ako at ramdam ko na para bang marami ay yung kinakausap ko na talagang para din ako naninigas at hindi na makakurap. Basta ganun po yung nangyayari at hindi ko talaga ma-explain. Ramdam ko yung pagbukas o yung Siguro yung ulirat daw po niya ay somehow present or gising yung diwa. Kasi sabi niya pagbukas daw ng utak niya, edi eh, nakakatakot naman yun, di lumuwa na yun. Ang <laughs> yaramdam ko pagbukas ng utak daw niya sa lahat ng sasabihin niya kasi alam ko marami sila. Okay, guys, intindihin natin to ha. Intindihin natin to down to the very end para nang sa ganun din naman mapahiya yung sender natin. Okay, So habang nakatulala ako sa CP ko sa sunod-sunod na message niya ay hindi ko na po magawang umimik o buksan yung bibig ko. Pumasok po talaga siya sa isip ko, Sir Red. Yung bang parang inuudyokan ako na magalit dapat ako sa kanya. So tumagaktak na yung pawis ko nung oras na iyon at habang nagtataka sa kung anong kababalaghan ang nangyayari. Muntik na nga din po akong mahimatay nung sabihin niyang papatayin daw niya ako. Hindi na ako makahinga kaya lumuha ako nung oras na yon. Marami pa siyang sinabi. Nagsimula na siya sa pagsabing, alam mo ba yung kulam? Basta walang sisihan pag may nangyari na hindi mo inaasahan. Pero sa mga salita niyang sinabi sa akin na imbes na patayin niya ako o isa sa mga mahal ko sa buhay ay mawawala, pinili niyang pahirapan na lang raw kami. Ang mga salitang gagapang kami sa sobrang kahirapan ay nagpatulo na naman ng luha ko. Sabay sabi niya na mga salitang hindi ko na mamain, hindi ko naman na maintindihan kung anong klasing wika isinalin at kung ano yung meaning nun. Siguro ito yung salitang susi para matupad yung mga sinasabi niya. Matagal at marami siyang sinabi hanggang sa magbanggit siya ng salitang palalagpasin ko ito kung hihingi ka ng tawad sa akin. Hanggang sa maramdaman ko mamaya na parang binitawan niya ako. Hindi ko alam pero parang nagising ako bigla at bangungot yun ang nangyari. Kaya, kaya niya siguro ginawa na hawakan ako ay para mas maintindihan ko yung mga nangyari at sasabihin niya. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So, guys, kayo bahala kung halimbawa ay parang panaginip ba ito? I, I mean, nasa loob ba siya ng bangungot nung time na ito? Or ano pa man yung nangyari sa kanya? at atin itong alamin sa Sindak Short Stories uh, guys. At ganoon na rin syempre sa lahat ng mga solid HTV positive listeners and regular natin na mga listeners dyan, mga silencers. At kung once again sa mga medyo baguhan at ngayon pa lamang po na-encounter lang ating SHS, Diyos ko Lord naman, nasa pang ilang episode na ba tayo? Nasa 200 plus na nata, 100 plus, di ba? Kung daw nagkakamali. <laughs> Bakit parang, na, parang naiengkanto pa rin itong mga ito ha. Ah? Nako naman, ito pa yung ginagawa natin as raw as much as possible. As in raw na raw talaga. Di ba? At saka dapat eh, Pakinggan nyo yung mga previews natin nang malaman ninyo kung saan patungkol ito. Mga channel members, pasasalamatan namin kayo sa pamamagitan either ng pinned comment or ilalagay po natin ang inyong mga names dyan po yan sa ating description section. Doon na lamang po natin kayo pasasalamatan ng sobra. Dahil kung wala po kayo, syempre hindi naman po magtutuloy-tuloy ang ating segment na ito. Okay? And ito nga, yung, kung, kung hihimayin natin yung kwento po dito ni Ged, kayo na po bahala kung sakaling meron po kayong sariling take or kung ano man yung inyong masasabi sa kwento niyang ito. Actually may kakilala din po ako, dating member din po siya dito sa Hilakbot na ngayon ata ay masyado ng busy. Eh parang yung tungkol ata din sa kulam, parang tinakot din ata siya sa comment section or sa PM, pini-M daw po siya. Pero katulad din po nung uh, idea minsan nang magka-chat kami ni Kira ng nanginig. Uh, ah, naniniwala kami na kapag itong isang tao sinabi niya na kukulamin ka niya or alam mo ba yung kulam, wag kang wag uh, sabi niya sa iyo parang walang sisihan na, parang gano'n yung parang um, tinatakot ka, tinethreatened ka ng gano'n. Sabi nila, wag ka daw matatakot. Wag na wag ka matatakot kasi yung iba diyan sasabihin lang nila Sasabihin lang para syempre tigilan mo siya para wala ka nang masabi para kumbaga ma-off guard ka at wala ka nang pwedeng um, maibato pang uh, sagot or kung ano man yung mga pin- pinagdedebatehan kasi ninyo. 'Di ba? Kasi ang isang ganito daw ha, I don't know kung mag-agree kayo pero ang sabi din nag- nagkakaisa kami doon sa sa punto kami ni Lakira na um, ang isang ganito kasing gagawa at meron talagang black magic or whatsoever Bukod sa i-curse ka niya ay hindi niya sasabihin yung plano niya sa'yo. Kasi kung sinabi niya sa'yo, edi dapat, di ba, kung natakot ka, eh sabihin, tanungin mo na agad kung sinong kakilala mong albularyo, sino mang pwedeng, di ba, na ma- mangontra o mag- magkaroon ng pangontra dyan sa pangungulang bago pa <laughs> mangyari sa'yo. Di ba, uh, bahala na kayo guys ha, kasi kanya-kanya to ng ano eh, ng opinion tungkol dito, pero sa pakiwari ko at dahil syempre natakot itong sender nating si Ged, eh first time niyang maka uh, encounter ng ganun. 'di ba? Yun nga yung huli sabi ko sa inyo yung dating member natin dito, eh sinabihan siya na hanggang ngayong taon ka na lang. Sabi niya ganun Eh hanggang ngayon na boy pa naman yung member natin ay <laughs> yung dating <laughs> member natin. Actually naka YouTube Premium nga siya kaya maraming salamat sa iyo Miss Ems. Kilala <laughs> Ayaw sana kitang banggitin eh. Kasi sinabi ka sa, kunento ka sa akin ni paring na nakaraan eh. Kaya <laughs> anyway, maraming salamat po sa inyo. At kung sakali man na may pareho kang kwento, why not i-VM o voice message mo yan, ikwento mo, i-record mo sa iyong audio recorder sa cellphone ang inyong karanasan na katulad nito or kung meron pa mang iba na mas nakakatakot para sa inyo. At isend mo yan sa parehong email sinduckstories2008 at gmail.com or kung sulat lang naman ang gusto mo, type mo na lang at nahihiya ka mag-voice, pwede rin. Basta importante ay nandun yung kwento kahit gaano kaikli pero wag naman 2-3 sentences lang. Basta uh, importante maintindihan natin yung kwento niya. Okay? So maraming maraming salamat po sa mga patuloy na nagsisend. Mahina ang kalaban kaya hindi po natin mai-feature lahat-lahat yung mga story ninyo. So please pagbigyan nyo kami ng mahaba-haba pang oras at marami pa o mar- maraming marami pang reason para magpatuloy yung ating segment na to. Third and, third and last story na po tayo sa mga baguhan or mga kararating pa lamang. Nako napaka-late na po ito pero buti na lang naabutan mo ang third story ni Junar as in J-U-N-A-R. Yun po talaga ang kanyang pangalan. Baka mamaya may mangurek na naman sa atin. That's Jonar sabi niya. Ang arte mo, bigwasan kita. <laughs> anyway, ito na kanyang story. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Okay, so ako po ay isang solo backpacker. Sabi niya dito. Gusto ko yung gano'n, no? solo backpacker. Isa siyang backpacker. <laughs> Overnight daw po yung ginawa niya kasi noon na nung napunta siya sa isang um, isla sa Nasugbu. Ito po ay ilang beses na pong na-feature sa mga travel shows, sa mga vlogs at maging sa mga fantaserye sa TV. So, kayo na pong bahala Sir Red na isipin kung saan ito sabi niya. Okay. So ang nangyari, bandang alas 12 po kasi ng hating gabi nang mag-meet up po kami sa MOA dahil dun po yung nakatakda na assembly point. So may dadaanan din kasi kaming ilang mga kasama along Aguinaldo Highway Excuse me. Since madal- madaling araw, mas mabilis po yung, yung naging biyahe. Lagpas alauna ay nasa Tagaytay na kami kaya nag-stop over kami para humigop ng sabaw lalo na syempre at kumain ng gotong Batangas at loming Batangas. So fast forward. Um, dahil napaaga po kami ng dating, sarado pa yung mga resort kaya hinantay po namin na magbukas hanggang sa ilang minuto, 5 a.m. or past 5 a.m. na daw ay nagbukas na yung pupuntahan nila. Bukas na rin yung tindahan kaya bumili na rin ako ng ilang mga bagay na kakailanganin at magagamit like inuming tubig, chicheria, syempre yelo at saka alak. Alas 6 ng umaga ay sumakay na kami ng bangka. So habang nasa bangka papunta ng isla, may mararamdaman ka talaga na kakaiba sa simoy ng hangin. Malamig pero may onting alat daw, kaunting alat. Pero masarap naman kapag uh, humahaplos sa balat. So habang papalapit na kami sa isla ay palaki na ito ng palaki. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating na po kami doon sa isla. Um, may nakaabutan na nga po kaming ilang grupo na pauwi na at nag-aayos na, nag-aayos na po sila ng ilang mga gamit. Habang meron din po kami naabutan na maaga, ting, maaga din pong dumating at nagsiset na ng mga tent. Sabi sa amin ng caretaker ng isla, aalis rin daw yung grupo na aalis din daw yung grupo na nakita namin na nagsiset ng tent mamayang hapon. So parang kami lang pong grupo namin yung mag-overnight sa isla. So nag-ayos na, ganyan. Tapos um, na doon na nga kami yung pangakit po ng isla, yung pamosong replika ng Greek architecture. Okay, alam niyo na ito guys, alam niyo na to. Malaki yung plano daw po ng may-ari ng islang ito. Kaya ito nga yung ginawa niya at binalak na gawin na private island resort pero hindi po natuloy. Uh, sayang lang po dahil talagang hindi na ito naituloy pa nung dating may-ari. Okay, so mahaba yung kwento niya dito. Puntahan na po natin ng saglit yung... Kasi uh, dito po sa mga ano, next na sinasabi niya guys, ano eh, uh, dinedescribe niya yung mga nakita niya, more on ano siya. So papaano, uh, baka siguro may nagmamadali, baka yung iba dyan naiihi na habang nakikinig. Mamadaliin na natin. <laughs> Kasi para pinopromote niya yung, yung isla na napuntahan niya yon Parang, ano ba to? For tourism? Ano to? Uh, love the Philippines. <laughs> Oh, <laughs> hashtag love the Philippines. Ay, ah, hindi. Ganito ha. Ah, um, Uh, puntahan natin yung part na ito na. Sabi niya, so nahiga na daw po siya sa isang uh, bakanteng um, uh, space bandang alas 5 na ng hapon. Pero naalimpungatan na ako nung bandang 9 na daw. Basta nagising ako pero nagulat din po ako ng bahagya dahil may napansin ako. May matandang balbas sarado na nandoon sa paanan ko. Normal naman pong manamit yung manong pero hindi ko po maiwasan na magkaroon ng kakaibang pakiramdam. Bigla po siya nagsalita at ang sabi, Kasama mo yung lalaking natutulog sa dalampasigan? at pinilit ko pong sipatin yung mukha ni Manong dahil medyo hindi ko na aaninagan. Ang sabi ko, ah, po, baka po yung isa sa mga tigapag-alaga ng isla. Pero sumagot po yung matandang balbasarado at sabi niya, kilala ko ang nakatira dito sa isla. Pero yung lalaking sinasabi ko na natutulog sa dalampasigan ay hindi. Hindi. So bigla pong napatingin ako sa pwesto namin at tiningnan ko kung nandoon yung mga kasama ko pero wala po sila. Inisip ko na baka natutulog lang at nasa loob ng tent. Muling nagsalita yung manong at ang sabi, Kailangan niya ng tulong. Puntahan mo siya. Puntahan mo na. Nilingon ko yung manong sa kinatatayuan at pinanggagalingan ng boses pero kinilabutan ako nang makitang wala na siya doon. So bumangon ako sa duyan at sinilip ko yung dalampasigan. Medyo mataas na yung lugar kasi nga yung pinagpestuhan namin ay doon at may nakita nga ako nakahiga sa dalampasik, dal, dalampasigan sa may dako ng ilaw. So para makasigurado ay pinuntahan ko nga po iyon. Nang medyo malapit na po ako, naaninag ko na isa nga siya sa mga kasama namin. Napahinto na lang ako sa kinatatayuan ko at nagpa siyang bumalik na sa duyan. Pero gumalaw yung ulo niya. Parang nagpupumiglas at narinig kong umuungol. Nakatitiyak ako na binabangungot siya. So agad kong uli siyang pinuntahan at ginising at buti na lang ay nagising siya. Pagkabangon niya, tinanong niya kung ano ang nangyari. Ang tugon ko naman ay mukhang binabangungot siya. Inisip ko pa Ah, sinabi ko pa na wala ka bang naaalala? At napaisip po siya at nagsabing may napanaginipan daw siya. Naroroon siya sa exact na location kung saan siya humiga pero ang kaibahan ay may kausap daw siyang babae. Maganda at mahaba yung buhok. Ang naaalala pa nga daw niya ay niyaya daw, ni, niyaya daw siya ng babaeng ito na umakyat sa taas doon sa may ruins na yon tapos tinulak daw siya sa bangin. Namumutla siya habang kinikwento ito. Buti nga ay nagising ko siya, Sir Red. Ang sabi niya sa akin ay parang totoo daw ang nangyari. Tinanong ko kung dun ba, da, dun ba talaga siya natulog. Ang sabi niya ay oo, kasi doon niya napili dahil malamig nga at ang sarap daw ng hangin. Sumama naman na siya sa akin pag akyat at pilit kong pinapakalma para nang sa ganon ay malimutan niya pansamantala yung bangungot niyang iyon. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat sa kwentong ibinahagi po sa atin ni Junar. Uh, sana madugtungan pa itong story na ito para nang sa ganon ay malaman natin ano pa yung Di ba? Parang nabitin tuloy ako. Ako ako personal <laughs> nabitin ako. Ano nangyari after nung, di ba? Napagkwentuhan niyo pa ba nung kinaumagahan o may meron pa ba kayong uh, nadinig na iba pang kwento na common or pareho sa ganung nangyari sa kaibigan mo? Or nag-research ba kayo kung sakaling haunted ba yung island na yon o kaya naman nagtanong ba kayo sa may-ari? I mean sa caretaker, hindi sa may-ari, caretaker ng island kung ano nangyari at meron bang history itong island na ito kung bakit nagkakaganon, di ba? maganda sana yung alamin na ganon, ano? Pakialaman natin para nang sa ganon ay hindi tayo yung uuwi na lamang galing sa isang lugar na katulad nito na parang question mark ang nasa isipan natin at parang, di ba, ando na tayo eh, hindi pa natin tinanong, di ba? Mga ganun. Pero however, maganda at wala pong nangyaring masama sa iyong uh, sa iyong kaibigan pero misteryo para sa akin sino yung lalaki, yung matandang balbasarado na sinasabi mo. 'Di ba? Na given the fact na sinabi mo yung wala naman na kay ibang kasama dahil uuwi na nga 'di ba kaninang umaga yung uh, naunang grupo sa inyo nakita nyo nag-aayos and sigurado naman hindi yung manong na yun ay eh, hindi naman yun yung caretaker dahil kung caretaker yun ay eh, magugulat hindi ka na magugulat na siya yun at kilala mo, di ba? Pero sino yun? Sino yung manong na yun na nagsabi na may ano, may tao andun yung kaibigan mo, parang ganun, di ba? Naka, yun ang nakakakilabot na part lang, di ba? Doon sa kwento. Paano yung kilabot? <laughs> Ganun. Parang nilamig. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpadala na naman at nabuo na naman ng ating episode ng subscriber si Lakbot Story sa oras o sa araw na ito. Maraming salamat OFWs na mga listeners natin, yung mga solid channel members, thank you. Ang aming pa thank you. Uh, ilalagay na lang po ng admin natin dyan sa description section kung sino yung mga current members po natin. At ganoon na rin syempre sa lahat ng mga silencers, paramdam, pagalawin ng baso at sa ilan pa po na mga nagpapatiktik. Um, iipunin muna namin paramdam lang kayo sa Lakbo 24-7 o kaya sa ibang mga uh, story natin i-comment nyo lamang po sa comment section keep on supporting our other platforms uh, sa podcast sa ating uh, mga uh, brother YouTube channels, ganyan. At nang sa ganun ay kahit papano sipagan pa po namin at nang uh, magkaroon kami ng motivation na ituloy-tuloy pa rin yung mga nasimulan natin. Maraming salamat po. Ako po muli si Red. Hanggang sa susunod natin na kwentuhan tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Love you guys. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya itype at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Thank you.